Uzaiciniet savus draugus. Ja jums ir tuvāks kāds noteikts Dieva aspekts, piemēram mīlestība, tad ļoti sirsnīgi vairākas reizes iekšēji atkārtojiet vārdu mīlestība. Atkārtojot vārdu mīlestība, izjūtiet, kā tas atbalsojas jūsu sirds dzīvēs. Mīlestība, mīlestība, mīlestība. Ja vairāk tiecaties pēc dievišķā miera, tad iekšēji izdziediet vai atkārtojiet vārdu miers. To darot centieties saklausīt kosmisko skaņu, ko šis vārds ietver. Jūtiet, ka miers ir pamats skaņa, kas atbalsojas sirds dzīlēs. Ja vēlaties gaismu, tad ļoti sirsnīgi atkārtojiet gaisma, gaisma, gaisma. Izjūtiet, ka esat pārvērties gaismā – Centieties sajust, ka no galvas līdz kājām esat pārtapis vārdā, ko atkārtojāt. Jūtiet, kā viss jūsu augums ir caurstrāvots ar mieru, gaismu un mīlestību. Vēl viens vingrinājums. Sajūtiet, ka stāvat pie savas sirds durvīm un esat uzaicinājis ienākt mīlestību, mieru, gaismu, sajūsmu un citus dievišķos draugus. Ja uzrodas sarežģītība, nepatiesums, netīrība, nedrošība, šaubas un citi negatīvie spēki, neļaujiet tiem ienākt. Iztēlojieties, ka gan dievišķās, gan nedievišķās īpašības ir pieņēmušas cilvēku izskatu, un jūs spējat tās redzēt savām acīm. Ja katru dienu atcerēsieties vismaz vienu draugu un uzaicināsiet to ienākt pa jūsu sirds durvīm, Tas būs sākums dievišķai draudzībai. Kādu dienu jūs ļausiet ienākt tikai jūsu draugam mīlestībai. Nākamajā draugam priekam. Pēc kāda laika jūs vienā reizē spēsiet ielūgt vairākus draugus. Sākumā jums var nepietikt spēka, lai veltītu uzmanību vairāk kā vienam draugam. Bet ar laiku jūs noteikti spēsiet uzņemt visus savus dievišķos draugus vienlaikus.